արեց երկուսի դերակատարները սերը հայերենիքի ունեմիացանն է։ Այստեղ յուրաքանչյուր անգամ սիրով, ջերմությամբ ու հավատով է շնչում։ Առ Աստված, առ այն, որ կհաղթահարեն յուրաքանչյուր դժվարություն։ մտածում են նրանց մասին։ Հնարավոր է աջակցում անհրաժեշտ բուժումները ստանալու զբաղվածության եւ արարքերում։ Մենան այնպիսի հիացմունքով է պատմում ամուսնու ուժի կամքի հավատացության ընկերասիրության մասին, որ առանց տարիքին ճանաչելու կարելի է կազմել իսկական հայ տղամարդու կերպարը։ Իրականում ամեն օր լեզություն անող այս կինը իրեն համարում է բարգապես մարդ, ով գտել է իր կեսին։ Լենա, ուրախ եմ այսօր հյուրընկալվել ձեր տանը։ Դուք Արցախում հայտնի ընտանիք եք, հերոս կին եք, ով իր կյանքը կապել է Արցախյան ազատամարտի տղաներից մեկի հետ, ով արդեն հաշմվել է հայրենիքի համար, այնուամենայնիվ գեղեցիկ ընտանիք եք կազմել եւ գիտակցելով այդ դժվարությունները։ Ուզում եմ պատմեք ձեր ընտանիքի մասին եւ այն դժվարությունների մասին, որոնք այս պարագայում հաղթահարում եք միասին։ Շնորհակալ Շնորհակալություն Անահիտ։ Մենք եւս շատ ուրախ ենք, որ կրկին հանդիպում ենք ձեզ հետ արդեն մեր տանը։ Ուրախ ենք, որ հյուրընկալվել ենք հենց մեր մոտ, որտեղ միշտ հաճելի է նման մարդկանց հետ շփվելը։ Բավականին մեծ արանքի խոսքեր ասացիք, սակայն ես կոնկրետ իմ առարկում ինչ որ հերոսություն հիմա արդի պայմաններով եթե դիտարկես, երբեմն երբ ես էլ ինձ կողքից նայում եմ, իրոք հերոսություն է, բայց անձամբ ես ինձ այդպեսին չեմ որակում, որովհետև ես ամուսնացել եմ մի մարդու հետ, որ ունի բավականին ամուր կամք, եւ հաշմացությունը արդեն այստեղ մի քիչ կարողություններն են սահմանափակել։ Ի վերջո, ովքեր որ ճանաչում են Դավիթին, բոլորը գիտեն, որ Դավիթը բավականին պոզիտիվ մարդ է եւ այսօր կյանքում, երբ խոսում ենք ինչ որ դժվարությունների մասին, հետաքրքիր մի զուգադիպություն կա մեր համատեղ այս 5 տարիների ընթացքում։ Երբեմն լինում են պահեր, երբ ասենք մի քիչ ես եմ թևաթափում, արդեն Դավիթ իմ կողքին է ինձ թևեր տվողը Դավիթն է։ Երբեմն երբ Դավիթն է թևաթափում, Դավիթի կողքին ես եմ եւ այսպես մեկս մյուսին թիկունք դառնալով կարող կարողանում ենք, դուք եք որակել, որ գեղեցիկ ենք։ <laughs> Այսօր ես էլ երբ փորձում եմ նաև մեր ընտանիքը դիտարկում եմ, դա գուցե նաև մասնագիտությունից այսօր իմ առօրյա աշխատանքից հետա գալիս, երբեմն ես սիրում եմ նաև վերլուծել մեր օրը, մեր համատեղ ապրած մի տարին, մեր կյանքը, թեկուզ եւ ակնթարթները, եւ ես զգում եմ, որ Աստծո աչքը անպակաս է մեզնից եւ իրոք եթե Աստված չմիացներ հազիվ թե մարդկային ուժերով կարելի լիներ կատարել ինչ որ մեծ գործ, ինչպես որակեցիք մեր ամուսնու պատմությունը։ Ի վերջո կարծես թե նախախնամությամբ սահմանվել էր ու ես փառք եմ տալիս ասում, որ ես այսօր Դավիթի մոտ եմ սոցիալական առումով դժվար է այսօր ընդ որում շրջանում եք ապրում գյուղական բնակավայրում նման հոգսեր եւ անձամբ ձեր դժվարությունները միասին հաղթահարել երբ ամուսնացանք 2009 թվականին նախքան այդ ապրիլին արդեն Իվանյան համայնքում պետությունը Դավիթի համար այս տունը արդեն գնել էր Իվանյանի տարբերակը կար մինչև մեր ծանոթությունը դրա համար գուցե եթե մենք ավելի շուտ հանդիպեինք իմ աշխատանքից ելնելով որտեղ ես աշխատում եմ մշակույթի վետ երիտասարդության հարցերի նախարարությունում, բնականաբար մայրաքաղաքում, գուցե ինչ որտեղ Դավիթը մտածեր քաղաքի տարբերակի վրա, բայց ի սկզբանե Դավիթը հավանել էր այս վայրը, ու այդպես մենք ամուսնացանք եւ սկսեցինք ապրել Իվանյանում։ Իմ աշխատանքի համար էր մի քիչ դժվարություններ, բայց այն էլ հարթվեց Փարքասո եւ նախարարը Տիկին Աղաբալյանը բավականին ընդառաջեց։ Ամեն մի հարցում ես այդ աջակցությունը նախարարից տեսնում էի, դրա համար ես շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ, երախտապարտ եմ, որովհետև դա իրոք բավականին մեծ ունեցուկ եղավ մեր հատկապես ընտանեկան առաջին տարիների ամրությունը կազմելուն։ Իսկ հետագայում, երբ արդեն նախարարությունը տեղափոխվեց Շուշի, արդեն զուտ աշխատանքային առումով իմ խնդիրը կրկին երկտեղվեց, այս առումով արդեն ստացվեց տեղափոխվեցի Ասկերանի կրթության բաժին, աշխատում եմ որպես սոցիալական մանկավարժ։ Զուտ աշխատանքի առումով էր դժվարություններ, իսկ Իվանյան համայնքը կոնկրետ մեր տան տեղը, ինչպես դուք նկատեցիք, բավականին հարմար է, հարթ միջավայր եւ բակնել ինչպես նկ նկատել եք, այդ ամենը մենք ենք այդպես կառուցել, բետոներ, որպեսզի Դավիթի համար խնդիրներ չլինեն։ Այսօր Դավիթի ունի նաև էլեկտրակառավարման սայլակ, որի օգնությամբ նաև կարողանում է եւ թաղամասում իր ընկերներին այցելել, դե ոչ բոլոր խանութներն այսօր հարմարեցված, խանութներ չի մտնում, բայց ցանկության դեպքում մենք կարող ենք դա էլ իրականացնել։ Իսկ Իվանյանի պահը Դավիթի համար շատ լավ է, ինքը այստեղ իրեն շատ լավ է զգում, որտեղ եւ Ասկերանից է մոտիկ եւ քաղաքից է մոտիկ։ Մեր բոլոր գործերը կարողանում ենք Փարքասու մեքենան էլ էլի պետությունը տրամադրել էր, մենք մեր խնդիրները կարողանում ենք հոգալ։ Դուք աշխատում եք Լենա, իսկ Դավիթը։ Դավիթը ցավոք սրտի վիրավորվեց ու այդպես էլ չհասրեց նույնիսկ միջնակարգը ավարտել։ Հետագայում ճիշտ է, ես այսօր եմ հասկանում, երբեմն ես ասում եմ Դավիթ քո նման մարդը պետք է որ արդեն ահագին պոտենցիալ ունի, միշտ ասում են, որ պետությունը հանձինս քեզ մի լավ մասնագետ է կորցրել, բայց կորցրել գիտեք ինչ հարմով, որովհետև այսօր եթե անընդհատ զբաղված լիներ Դավիթը, կարող էր շատ շատերին ոգեշնչել, որտեղ նա ի բնականից իր հետևից տանելու այդ այդ հետաքրիր այդ տաղանդ այդ շնորհքը ունի, ես դա շնորհք եմ անվանում, որտեղ այսօր Դավիթը շատ պահանջված է պաշտպանության բանակի զորամասերում, հաճախակի նրան հրավիրում են զինվորականների հայտ հանդիպման, աշակերտների հետ հանդիպման մենք հենց երկու օր առաջ հյուրընկալել ենք մայրաքաղաքի դպրոցի աշակերտներին, որոնք անընդհատ մի անգամ շփվելուց հետո անընդհատ գալիս են կրկին հենց գալիս են որ Դավիթի տան է լինի Դավիթի հետ 11-րդ դպրոցի աշակերտներն են 8-րդ դասարանի եւ անչափ հետաքրիր է նրանց ասում թե կուտե դարքի հետ համարել է շատ կարևոր այո շատ ու ես երբ գալիս գնում եմ միշտ մենք ենք ասում ինչ անենք որ երեխաների համար հետաքրքրացնի բայց միշտ դեռ ստացվում է որ երբ նրանք գնում են վայ Դավիթ ձյաձյան այսպես են ասում մեզնից գոհ մնաց հա, մի լավ բան կարողացանք անել։ Այո, պատասխանատուն եւ այնքան հետաքրքիր հարցեր են տալիս, դրա համար ես այսօր էլի հպարտանում եմ, որ մենք ունենք արդեն առողջ սերունդ, գիտակից սերունդ, որը կարող է արդեն մեր պետության համար ցանկացած ճյուղում տեր կանգնել մեր արժեքներին։ Դավիթի համար է ասում, որ ինքը որևէ բանով զբաղվի, իրեն ինտեգրված զգա։ Ինտեգրման հարցը այստեղ պետք է նաև միջավայրը մաչելի լինի։ Մենք այսօր Արցախում ոչ մաչելի միջավայր ունենք, մյուս կողմից նաև հասարակությունը պատրաստ չէ ինտեգրելու, ինչու որովհետև եթե միջավայրը չկա, նրանք շատ քիչ են տեսնում ճամանապակ կարողությունների դեմ մարդկանց։ Այսօր մենք ունենք շատ երիտասարդներ, այսօր ունենք շատ երեխաներ, որոնք այդ ոչ մաչելի միջավայրի հետևանքով մնում են մեկուսացված, ընտանիքը այսօր պատրաստ չէ, որովհետև մեր Ղարաբաղում մենք սովոր ենք մատով ցույց տալ այն մարդուն, որը ոչ երկու ոտքի վրա, ոչ երկու վրա, այո, այդ երևույթը կա, ես սա առանձնակի եմ ընդգծում, որովհետև շատ դեպքերում մենք ականատես ենք լինում։ Եվ տրանսպորտ պողոտում եւ քաղաքում, երբ տեսնում ես ժողովրդի մեջ էլ տեսնում ես անդադ նայում են, անդադ խոսում են։ Պետք է այստեղ արդեն մարդուն ընդունել այնպեսին ինչպեսին կա, որտեղ ի վերջո այդ մարդիկ ծնվել են, Աստված հարմար է գտել, որ այդ մարդը ծնվի եւ ծնվել է։ Այսօր մենք ունենք մեր համաշխարհային միջազգային ասպարեզում այնպիսի մարդիկ, ինչպեսին Նիկ Վույչիչն է, առանց ոդքեր, առանց ձեռքերի, բայց այսօր այդ մարդուց որքան ենք մենք ոգեշնչում։ Թեկուզ եւ մեր ընտանիքում երբ ես խոսում եմ Նիկի մասին, զարմանում եմ, բայց ինչպես հաջողվեց նրան, ինչպես ստացվեց։ Ես կար կարծում եմ, որ ամեն մի հաղթանա գալիս է նրանից, որ մարդ ունենա ամուր կամք, ինքը պատկերացնի իր նպատակները դնի, ինչպես պետք է այդ նպատակին հասնի։ Կոնկրետ Դավիթի պարագայում ճիշտ է, ինչպես ինքն է ասում, ամեն ինչ տրվում է մի քիչ դանդաղ, դժվար, բայց կարևորը հասնում է իր նպատակին։ Կարելի ասել Դավիթը հաճելի բացառություն է այդ առումով, որ եւ շփման շրջանակն է լայն, եւ ինքը անդադ գտնում է ինչ որ բան անել, զբաղվել, մարդկանց հետ շփվել անընդհատ, են հրավիրում աշակերտների հետ հանդիպումներ, ընկերների հետ է անթաճվում, չի մեկուսանում, ինքը բնույթով է այդպեսին։ Երևի թե Աստված Դավիթին շնորհել է մի այնպիսի բնավորություն, դա ընկերասիրությունն է, նվիրվածություն, եւ այդ նվիրվածության հետևանքով ինքը այսօր ունի բավականին մեծ թվով ընկերներ, հարազատ մարդիկ, ընկերը մի քիչ կարող են տարբեր բնորոշում տալ, բայց հարազատ մարդիկ, որոնք ամեն մի պարագայում Դավիթի մոտ է միշտ աճակցում են, դա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Եվ հենց շնորհիվ այդ ընկերների իր ներքին պոտենցիալը նա կարողանում է այսօր օգտագործել օգտագործել։ Եղանակը ինչքան որ լավ է, նա արդեն ընկերների հետ ձկնորսության, որսի, հաճելի ժամանցներ, պատմամշակութային վայրերով շատ սիրում ենք մենք եկեղեցի գնալը։ Ցավոք սրտի դա մեզ հաջողվում է տոնական օրերին, որտեղ գիտեք, երբ արդեն մաչելի չէ միջավայր, միշտ մտածում ենք մեկը կլինի, որ մեզ օգնի եկեղեցի մտնելիս եւ այլն։ Իսկ այնպես ձմռան ամիսներին արդեն տակ ջրեր, շահումյանով, ազատագրված տարածքներով շատ սիրում ենք Արաքսիա փայստարի հաջողվեց միասին եղանք։ Հաճելի էր հատկապես անպահը, որ մենք հրընկվել ենք հենց Մոնտե Մելքոնյանի ավոյի կառուցած ուղեկալում, մի ամբողջ գիշեր անց ենք անցրել այդ մարտական ոգի ունեցող հզոր մարդկանց հետ։ Մի խոսքով ստացում է առօրյան կազմակերպել։ Փոքրիկ տնտեսություն ունեք երևի, եթե սեփական տանեք գյուղական միջավայրում, հասնում եք Հողամաս ունենք, հողամասը փոքր է, հիմնականում Դավիթի ծնողներն են աշխատում, ես կարող եմ կողքից օգնում եմ, բայց ցականոցի հարցում Պարտադիր Դավիթն է զբաղվում։ Եվ ասեմ, սանք ձևավորված։ Այո, Դավիթն է զբաղվում եւ շատերը կարող են մտածել, որ երբ մարդունի սահմանափակ կարողներ թեկուս եւ չքայլում սայլակի վրա է, ուրեմն նա անընդհատ ինչ որ մեկի օգնությանը կարիք ունեցող մարդ է, սակայն ասեմ, որ այդպեսին չէ։ Մեր տանը երբ տեղափոխվել ենք արդեն այս տունը, բոլոր այն անհրաժեշտ իրերը, որոնք պետք է որ Դավիթն կարողանա օգտվել, այդ ամենը տունը պատրաստել ենք, կառուցել ենք այնպեսին, ձևավորել ենք այնպես տունը, որ ամեն ինչ Դավիթին եւ մատչելի լինի, խոհանոցում թեկուզ երբ այդ Բահարանները հավաքել ենք, վերևինը ավելի ցածր ենք դրել, որ Դավիթին էլ հասանել լինի, առաջին հերթին բաղնիկը, որը լրիվությամբ Դավիթին հասանելի է, բակը դուք տեսակ, լրիվ հասանելի է, եւ անդա Դավիթն էլ մտածում է, ինչ որ նոր շինարարությունները տեսել եք, այդ ամենը Դավիթի մտածմունքն է, երազում է այսպես մի մեծ սրահ կառուցել, որ արդեն հետագայում եւ մենք երազում ենք եւ հավատում ենք, որ կունենանք մեր բազմաթիվ երեխաները այնտեղ պետք է որ իրենց հաճելի ժամանց կազմակերպեն Լենա, ինչպես ասացիք, մշակույթի նախարարությունը որոշակի աջակցել է Դավիթը գիտեմ, որ սոցիալ նախարարության տարբեր ծրագրերում է ընդգրկվում նաև եւ հիշեցի, որ Սակի եմ մի անգամ ճանապարել, թեն 2000 թվականից կարծեմ, անընդհատ Դավիթը ողնաշարային վնասվածքներով վիրավորած հետամարտիկների խմբի հետ մեկնում է Սակի առողջարան համապատասխան բուժում ստանում։ Այս վերջի 2 տարին ստացվեց եւ ես էլ որպես ուղեկցող ամուսնուս հետ մեկնեցի։ Դրա դրա համար շատ շնորհակալ եմ նախարարությանը, հատկապես այս վերջին իմ այցի համար շնորհակալ եմ պարոն Ավանեսյանին, որտեղ նրա այս թույլատրությամբ ստացվեց, որտեղ առողջարան մեկնելը նաև մեր ընտանիքի համար, կոնկրետ ինձ համար դա եւս բավականին նպաստավոր միջավայր է։ Գիտեք ինչն է, այնտեղ շատ կարևոր, որ հենց եւ սակին եւ ընդհանուր ըղրիմում մաչելի միջավայրը կա։ Եվ առավել եւս խմբի հետ 4 կանայք են ուղեկցում մեր ամուսիններին եւ կարծում եմ սա շատ կարեւոր պահ է, որովհետեւ երբ դու ընտանիքի անդամներն ոնց շփվեն։ Այո, շփվում ես ու բացի այդ մաչելի միջավայր մենք ինքնուրույն եւ եկեղեցի ենք մտնում, եւ խանութներ ենք մտնում, եւ ռեստորաններ, ամեն ինչը այնտեղ մաչելի է։ Թեքահարթակները ամենտեղ, սա թվում է թե փոքր պահ է, բայց սա շատ կարեւոր պահ է, որովհետեւ առաջի անգամ երբ ես Դավիթի հետ քաղաք ենք դուրս եկել առանց միջնորդների, ես ինձ զգացել եմ կրկին այն նույն Լենան, որը կայի։ Ես զգում եմ, որ ես ամեն ինչ կարող եմ այնտեղ անել։ Ու սա շատ կարեւոր է։ Ու ասեմ, որ այդ այդ պայմաններից ելնելով այնտեղ բնակցությունն է արդեն հարմարված։ Ղարաբաղում ես էլ եմ ասում, եթե ինչ որ թեկուս թերությամբ ապարատով մարդ տեսնենք, մենք նայում ենք։ Հասարակությունն էլ այստեղ մեղավոր չէ, որտեղ այստեղ պետք է արդեն նորմալ ձևավորված մեխանիզմներ լինեն, որտեղ ես էլ առաջի անգամ երբ տեսել եմ սայլակի վրա մարդ, ես էլ ինչ շատ վատ եմ զգացել։ Ժամանակի խնդիր։ Ժամանակի խնդիր, որտեղ ինչքան որ տեսնում ես, այնքան արդեն դվել ես սկսում հարմարվել, ովքեր են այդ մարդիկ։ Շատ հաճախ է լինում, որ նույնիսկ Սիմֆերոպոլից թռչելուց արդեն Երևան մեկնող ինքնաթիռն է, ուղևորները հայեր են ու ասում են, այս ովքեր են նրանք, ինչու են բոլորը սայլակների վրա նստած։ Ու երբ բացատրում ես, արդեն հա Ղարաբաղում մենք այդքան վիրավորներ ունենք, որ սայլակի վրա են։ Կարծում եմ հասարակությունը պետք է որ ամեն ինչին տեղյակ լինի։ Լենա ստացվել է այնպես, որ դուք աշխատանքի բնույթ ոլորտով նույնպես խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ եք շփվում եւ այն փաստը, որ դուք Դավիթի կինն եք, այսինքն ծանոթ եք, երբ մարդ ինչ որ մի բան ինքնուրույն չկարողանում անել, ասենք թե ձեր պարագայում դա մաքսիմալ հարմարեցված է Դավիթը անձամբ այդպեսին է ուրիշ է դրա համար մի քիչ ավելի հեշտ է գուցե ինչ որտեղ, բայց առհասարակ դժվարությունները խիստ շատ են եւ մարդկանց համար եւ նրանց համար ովքեր հոգում են իրենց մասին, ընտանիքի անդամների համար։ Երբ դուք եւ ընտանիքում եք Դավիթի հետ եւ շփվում եք ելի խնդիրներով երեխաների հետ, դժվար է թե հեշտ։ Երբ արդեն նախին աշխատանքս որոշակի խնդիրներ էր առաջացնում, ես սկսեցի աղոթել, որ Աստված իմ տուր ինձ այնպիսի մի աշխատանք, որտեղ ես կարող եմ ելի օգտակար լինել։ Ու թվաց թե մի քիչ ուշ 1 տարվա մեջ ստացվեց, բայց վերջապես ես առաջարկ ստացա։ Նախքան համաձայնությունս որոշեցի փորձնական մի հատ ել դիտարկեմ, թե որտեղ եմ գնալու, ում հետ եմ աշխատելու, ինչպես է իմ աշխատանքի բնությունները, հետո արդեն նոր որոշումս կայացնեմ։ Այդպես էլ եղավ, ու երբ ես մասնակցեցի սեմինարին, որտեղ մասնակցում են սոցմանկավարժները, հետաքրքիր պատմություններ էին պատմում։ Սկզբնական շրջանում մի քիչ գուցե թե մտածես, վայ աստվածի մեր միջավայրում այս ժամանակներում այսպիսի երևույթներ լինում են, բայց երբ ես սեմինարից դուրս եկա, ես ասնությամբ եմ ասում, ես դեռևս չէի տեսել այն աշակերտներին, որոնց հետ աշխատում եմ, բայց հանկարծ իմ սիրտը սիրով լցվեց նրանց հանդեպ։ Ու ես եկա ասի Դավիթ, գիտես, ես համաձայնվում եմ։ Ես գալու եմ այդ աշխատանք, ինչ գիտեմ ինչու, բայց դա իմ մեջ ինչ որ լիցք մտքեր է առաջացրել։ Ու այդպես հունվարից ես տեղափոխվեցի ազգերանի կուրսյան բաժին, գծված եմ շրջանի 5 դպրոցի եւ արդեն համապատասխան աշխատանքներ իրականացնում եմ դպրոցում կուրսյան առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների հետ։ Հիմա ներառական կրթություն ասվածը դա բավականին հրատապ խնդիր է ըստ իս, որտեղ տեսեք, եթե մենք այսօր պատերազմի ժամանակ վիրավորված, հաշմված մարդկանց դեռևս չեն կարողանում ընդունել, հապա տեսեք խնդիրը որքան է բարթանում այն ծնողներ, այն ընտանիքների համար, ովքեր ունեն իծն կամ թեկուզ եւ ինչ որ պատահարների միջոցով հաշմված կամ թեկուզ եւ այսօր օրինակ մեր ամրագրված դպրոցներում հիմնական խնդիր ուսումնական յուրհատուկ հանգարումներով երեխաներն են։ Հասարակությունը նրանց էլ արդեն մի տեսակ մեկուսացնում է։ Դա կարծես թե ինքնիստինքյան է ստացվում։ Գիտեք ինչու, որտեւ ես շուրջ 1 տարի աշխատում եմ, դիտարկում եմ խնդիրները, որոնք կան, դրանք գալիս են նաեւ մեծերից նոր փոփոխվող աշխարհում ենք ապրում, պայմանները փոխվում են, արժեքները փոխվում են։ Այսօր նաև հենց դասավանդող ուսուցիչները իրենք են ունեն բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք ինքնուրույն ի վիճակի չեն հաղթահարել, նրանց էլ պետք է օգնություն, եւ իրենց այս խնդիրների մեջ արդեն մի տեսակ անհանդուրժ ուղականություն է ձևավորվում նման երեխաների հանդեպ։ Կոնկրետ իմ խնդիրը այն է, որ เป զի աջակցեմ նրանց սոցիալական հարմարեցմանը, շփումների, հաղորդակցման ունակությունների ձևավորմանը եւ այլն բազմապրոֆիլ է աշխատանքը ու ամեն անգամ ասեմ, մեծ կարոտով եմ, նույնիսկ հիմա որ արձակուրդային շրջան է սկսվել, ես էլի կարոտում եմ երեխաներին, որովհետև գիտեք, երբ գնում ես, փորձում ես աշխատել ու հետո այդ երեխայի աչքերում տեսնում ես այդ ճպիտը, այդ ուրախությունը, կարծում եմ աշխարհում ոչինչ չկարող արդեն դրան գերազանցել։ Ես աշխատանքի վաստակը տեսնում եմ նրանց ճպիտների մեջ։ Ու կան այսպես խոսում են, ասում են դժվար դաստիարակվող երեխաներ, չէ, իրականում ես հասկացա, որ ոչ թե դժվար դաստիարակվող երեխաներ կան, այլ պայմաններն են դժվար երեխաների համար համար։ Մենք ենք ասում չեն դասիրակվում, բայց մենք պիտի պայմաններից խոսենք, պայմանները փոխենք, որ նրանք արդեն հեշտ դասիրակվեն։ Ձեզ շատ ավելի մեծ լույս ու ջերմություն եմ ուզում մաղթել, որ գնալով ամրանա ձեր ընտանիքը եւ անշուշտ շարունակություն եմ ուզում շատ, ինչպես դուք եք երազում փոքրիկներ, վազվզեն Դավիթի երազած մեծ դահլիճում։ Այո, շնորհակալ եմ։ Եվ այն ծաղիկների պես, որոնք Դավիթը այնպես խնամքով ցանել է, այնպես խնամ կյանքով ստեղծել է այն միջավայրը, որ մտնողի համար հաճելի լինի, այդպես ծաղիկների պես էլ աճեն ձեր փոքրիկները։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ես ամեն անգամ առավոտյան արթնանում եմ, ամիջապես ես աշխատանքներ ավարտելուց հետո մտնում եմ Facebook, ասում եմ տեսնեմ հիմա ինչ կա դիրքերում, ինչպես է իրավիճակը, ու երբ այն մեծ շփոթից հետո, այսպես ասենք, հա հիմա երբ խաղաղ են, միշտ ասում եմ Փարքես Տեր Աստված, թող երբեք ոչ մի զոհայլևս չունենանք, թող մեկ երկիկ կապուտակ կապուտակ լինի եւ անցած անգամ հիշում եմ ասում եմ, որ երբ մենք 20 տարեկան երիտասարդ ենք գործում, պատկերացրենք 5-ն էլ նա պոտենցիալ 5 երեխայի հայր կարող է դառնել 5-ն էլ գործում, ու ես այսօր լինելով հենց անմիջապես նման խնդիրների մեջ ես ասում եմ փարքես տերաստված։ Թող եթե տղաները ինչ որ միջադեպ լինի, թեկուզ այս սայլակով թող բոլորը տուն դառնան։ Եվ ուզում եմ, որ մեր ամբողջ հասարակությանն էլ մաղթել, որ երբեք չհիասթափվեն, չհուսահատվեն, հանդուգն լինեն բոլոր նախաձեռնություններում եւ հաղթանակը արդեն այդ հանդգնությունից կծնվի։ Միտքը զարմանալի բարի, լավատես, մարդամոտ այս ոլորտին իր նշանաբանն ունի երջանիկներում։ Լինել լավատես, ունենալ մեծ շրջապատ եւ այդ մեծ շրջապատից յուրաքանչյուր մարդու օգտակար լինել անհրաժեշտ բանին։ Մարդ պիտի հեռատես լինի, մարդ պիտի ընկերասեր լինի, մարդ պիտի կյանքը տեսնի, ինձ ինչ որ կա, լավատես պիտի լինես առաջի հերթին։ Ես փառք Աստծո ունեմ լավ ընկերներ, լավ շրջապատ, լավ հարազատներ, բարեկամներ։ Ես օրինակ Գիտեմ, որ բոլորին էլ այդ հնարավորությունն են ունեն գերները շրջապատը։ Մարդ պիտի միշտ մտածի, որ մենակ իր համար չէ, լի պիտի նենց անի, որ ժողովուրդը, ընկերները, հարազատները, բարեկամները լիցքավոր են իրանցից։ Ես եմ միշտ տարած եմ ինում տենց անին, որ իմ ընկերներս, իմ հարազատներս, իմ բարեկամներս ինձանով միշտ օրախանան ու տեսնեն ու մի բանը սովորեն։ Տակապ շունի ես այսօր սալյակի վրա նստած եմ, բայց ես կարող եմ դա նենց անին, այնքան օգտակար լինի, որ մարդիկ միշտ ուզում են խորհուրդ հարցնեն, միշտ ուզում են շփվեն, միշտ ուզում են մի բան սովորեն։ Ու տենց էլ միշտ իմ ընկերներս, իմ հարազատներս, իմ բարեկամներս միշտ իմ կողքիս են խորհրդի ժամանակ խորհուրդ են հարցնում, ընկերության ժամանակ ընկերությունը քանում, քեֆի ժամանակ քեֆ են քանում։ Զբաղվում քերճարում ենք որսորդությունից զբաղվում ձմեռները, ամառները ձկնորսություն, սենց լավ ուրախ անցնում եմ։ Ինձ ընկերներ ունեմ, որ ստեղ ինձ մոտիկ ծանոթացել են, ընկերությունը մեծացել է, հարազատացել է ու բոլորն իր հետ շփվում են ու հարգում են ու ինձանից լավ իր հետ ընկերություն են անում։ Ես նաև համարում եմ, որ դա իմ հաջողությունը սա, որ շրջապատը մեծանում է գերությունը լավ մարդկի, որ լավ շրջապատը առաջանում տենց մեծացել ավելի 8 տարես տարի մեծանում է շրջապատս, ընկերությունս, ու տանավ ես հիանում եմ, բարթանում եմ։ Կարամ ընդգծել, որ արտասահմանից էլ ունեմ լավ ընկերներ Ֆրանսիայի, Շվեդիայից։ Նրանք էլ են գալիս են լավ ժամանակ են ճարում, որ մտնում են Հայաստան, անպայման 1 ժամով լինի, թե 1 րոպե մտնում են Ղարաբաղ, գալիս են ինձ տեսակցության, գալիս են էլի մնում են ստեղ մոտոս։ Հանդիպում ենք, իրանք էլ են մեծ տպավորություններ անում են։ Ու իրանք էլ են դա պատմում ոնց է ինչա ու տենց ընկերություններ ընդդեղեցել են մարդիկ, ինչ չեն ճանաչում, բայց գալիս են ինձ հետ ծանոթանալու, գալիս են ինձ ճանաչելու ու ընկերանում ենք ու տենց էլ մեր ընկերությունը շարունակումը ու ընդդեղից էլ են խոսում ինտերնետով էլ կապվում իր հետ ու դե հետաքրիր անցնում է իրենց համար թե մեզ համար փառք Աստծո շատ լավ զոնոներ ունեմ հայարյուս մայրս միշտ իմ կողքին են եղել ու միշտ էլ իմ կողքիս են ունեմ լավ կին որ էլ միշտ են իմ կողքին մեջքին կանած է ու ես ստանա հպարտեմ ու ես ցանկանում եմ բոլորին այն տղաներին ով ամուսնացած չեն են, խայլակի կապված են, վիրավորված են։ Թող իրանք էլ իրանց կեսին ճարեն ու իրանց հետ էլ ավելի հետաքի կդառնա կյանքը, իմաստը։ Միշտ էլ Աստծո փառք եմ տալիս, որ այսպիսի ընտանիք ունեմ ես։ Երազանք ունենք, երազանքն էլ էլ Աստծո ձեռքն է, փառք Աստծո, մենք հավատում ենք, որ մեր երազանքներն էլ կկատարվի։ What the world needed. I see